Socorro bate na barinore e dukora e ikiganiro kari karadiridimba umwigisha muri kaminuza Mbera mihigo avuga ko igituma ikirundi kinatera imbere ngo nuko atagisata kiriho kijejwe gukurikirana ururimi rw'ikirundi mbere ngo nta nakazinduzi usanga yotuma tumenya amajamba ya cankariya n'insiguro yayo Eh, kugira ngo icyo kugira ngo ukore neza eh, ni ubwa mbere kwerekana ibintu bihagaze kubera yuko akademi rundi iriho icya mbere ni uko inyuma y'imyaka mirongo itanu tumaze twikukiye nta kazinduzi y'ikirundi iriho aho rero mu zindi ndimi ugira uti wumva ijambo ugaca wiruka kurondera muri kazinduzi mu kirundi ntibishoboka kubera yuko atari hari ni ukuvuga ba banyeshuri bayikeneye ntabahari ba banyamenyesha bayikeneye eh, nako bivuze ngo ntabahari ntayihari kuko murabona eh, tumara umunsi wose nk'abanyeshuri bamara umunsi wose bariko baravuga igifaransa kuko aricyo bigamo ibyo rero ntibishobora kureka kugira bikagira ingaruka iyo hageze kuvuga bica bibagora bagaca bavanga indimi kuko biriwe barabivuga mu gifaransa nta majambo yo kuvuga ijambo rinini niri ry'ubuhinga ariho amajambo yajyanye informatike ekara eh, enregistre bisomwa by'ikirundi ibyo byose birahagaze kubera yuko ubwo bwoko bw'abashingwakirundi ataruhari aho rero none hoko gwiki kugira ngo urwego rushigweho hariho itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwa mbere noneho usanga kuvuga yuko Eh, hari hari itegeko ryari iteka ry'umwami kuko niko babivuga icyo gihe arete royale iteka ry'umwami ryo mu gihumbi n'amajyana icyenda na mirongo itandatu na kabiri riri imbere mu mateka ya mbere yashinzwe uburundi bucikukira ni ukuvuga yuko babona yuko eh, urwego nshingwakirundi rufise uruhara rukomeye cyane rwose eh, mu guteza imbere akaranga no mu guha abarundi akaranga rero haraheze imyaka mirongo itanu atagikozwe kuko ntigwigeze ruhabwa n'uburyo hanyuma mu bihumbi bibiri na cumi na kane harajyaho itegeko eh, ry'umukuru w'igihugu eh, rigena eh, urwego nshingwakirundi akademi rundi ubu rero twari twiteze yuko hajyaho itegeko nshyikiranganji ritomora neza ingene rukora hanyuma abarugize bagashyirwaho urwo rwego rugakora none mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi haciye e, irindi tegeko rigena icyitwa mezondora kiriture hanyuma bakavuga yuko Eh, akademi rundi ari eh, igisata kimwe mu bigize maison de la ibyo mu by'ukuri eh, birababaje kuko bisubiza inyuma ibyo umwizero twari dufise kuko mu gihe iyo akademi rundi ari igisata en service yo muri maison de la urabye ibyo yategerezwa kurangura ntibishoboka ntibishoboka kuko ari serivisi isanzwe ntishobora kuzosaba uburyo bwo gukora akazinduzi y'ikirundi isaba nk'imiliyoni Eh, nk'amajyana atanu y'amarundi aho mbere mvuze make kugerageza ku eh, gucura amajambo uburyo bisaba ingene bisaba gukorana nubushyikiranganji ariko serivisi ko muri mezo ndoracuriture ntibishoboka yuko eh, gashobora gukorana n’ubushyikiranganji kuko icyo bashaka gukora cyose baca banza bakavugana n'utwara mezo ndoracuriture nawe akavugana n'umushikiranganji kugira ngo asabe rushobora gukorana n'izindi nzego mu gihugu no ku rwego rw'amakungu Eh, hanyuma rero bagaheza bagashyiraho iryo itegeko rindi ritomona neza inyene urwego rushyirwaho hanyuma rero eh, rugaheza rukagenwa kararirimba murashobora kutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa rimwe ni ikibanza duha ururimi rw'ikirundi n'ingene rwotezwa imbere porofeseri mbera mihigo avuga ko ibindi bituma ari kibanza usanga ikirundi cyangwa imico kama ihabwa mu bijyanye n'ururimi rw'ikirundi igituma ni kibanza camye gihabwa ibyerekeye akaranga mu gihugu ubiravye nti akaranga nikigeze kitabwaho kuko bafata yuko ari ibintu bisanzwe kandi ari ibintu bihambaye kuko iyo turiko turavuga ubumwe bw'abarundi burya ntidutahura ingene kuba abantu biyumvanamo ko ari bamwe eh, bituma ubumwe bw'abarundi butsimbatara eh, ururimi rero riri muri bimwe biranga ubumwe eh, rero ahanini ahanini ubirabye naho kuko imyaka yose abantu bagumye bavuga mugabo ugasanga ntibitegerwa neza abagerageje kubikora urabye nk'ibyakozwe mu myaka ya mirongo umunani kuva mirongo irindwi mu byerekeye akaranga mirongo indwi na gatanu amajana icenda na mirongo munani na zitatu amajana icenda na mirongo tatu na zitatu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu tu uvusa ubusa rimwe ikiganiro ni dimba ni ikibanza duha ururimi rw'ikirundi Eh, nibyo mu itegeko eh, ni bavuga akademi y'urundi hakaba harimo bikaba bikavugwa yuko ari ushinzwe no gukurikirana izindi ndimi ku bwanjye byari bikwiye guhinyanyurwa kuko indimi zikoreshwa mu burundi ni nyinshi ubu kandi zose ntizitejwe imbere kumwe turi turavuga ikirundi ko kidatejwe imbere mugabo mu by'ukuri jewe ndongera ko nkavuga yuko n'icyongereza kidatejwe imbere ukurikije uko cyatezwa gutezwa imbere mu burundi dufatiye ku bihe turimo dufatiye ku bihe isi irimo nicyo gituma rero byasaba biraba yuko jewe eh, mu kiganiro nashikirije navuze nti harakwiye kuba umugwi nshingwa kirundi ugashingwa ikirundi hanyuma hagaca haba n'uwundi mugwi ukurikirana ibyerekeye izindi ndimi uwo naho utoba naho yoba komite ikorana buri gihe buri gihe ntirinde kuba nka eh, urwego nk'uko kwa akademi y'urundi byogira eh, icyo bimaze ibyo ibaye komite ntibiheza ngo bitware uburyo bwinshi eh, aho rero byoshoboka gutyo uwo mugwi akademi y'urundi uca ukorana n'iyo komite ku byerekeye guteza imbere mu indimi muri rusange rumwe rumwe rwose bakurikije uko rukeneye uko iterambere ryabo rikenewe karadiridimba tukaba turiko tuganira ku ikoreshwa ry'ururimi rw'ikirundi ikibanza duhugo rurimi n'ingene gwoshobora gutezwa imbere aho twavuze tuti hari bamwe ari nk'abarundi bamwe bamusanga batavuga ikirundi abandi nabo tukaruvuga uko bitabereye hari n'abandi kumbure usanga nk'uko profeseri yagiye abivuga ni hari n'ibindi bituma na cyane cyane ko atagisata kiriho gikurikirana ururimi rw'ikirundi ugasanga ruca rukena na za zikabura kanezi yose na mahoro na mahoro na mahoro Pablo ego mumeze neza yego kabisa nawe umeze neza twebwe turashima twebwe turavuga ikibanza duhura ururimi rw'ikirundi rumva nkamwe muri mu mahanga urumva ko mukikivuga neza mimeze gute urumva ururimi rw'ikirundi bivana urazi ni ibyo dukurira hano muri kahise hanyuma icya kabiri urabona ndaguha nk'akaruru nk'aha mu bigi turi indimi za kavukire nizo zigishwa mu byigwa byose mhm. e, ni ukuvuga haba mu by'ubumenyi mu by'ubuhinga mu by'ikoranabuhanga byose bikorwa muri urwo rurimi rwawe ni ukuvuga nk'uko porofeseri yabivuze hariho za kazinduzi hariho ingene Eh, n'amajambo mashasha bagenda bayiga nini kugira ngo umenye ubimenye ubukoresha ururimi rwa kavukire mm. twebwe ko mu ishuri batubwira ugasanga eh, turi ko dukoresha ibitabo mvamahanga tugakoresha mbere n'ibintu tutazi n'icyo giharuka kikakunanira kubera wakoresheje amajambo utazi mm. rero hajya iyo ururimi rufise kazinduzi karwo hakaba mm-hmm. abantu bakora ibyo bya akademi y'ururimi ugasanga baruteza imbere bagira ubushakashatsi mu rurimi kuko ururimi rugirwa n'ubushakashatsi mm. bakamenya amajambo mashasha bakoresha aya y'ubuhinga eh, tutari dusanzwe dufise muri kahise ku rurimi rwacu mm. bakayongeramwo hanyuma eh, bakongera rero bagaca bashyira abanyeshuri bakagwiga mbere na leta ikata teza imbere urwo rurimi kuko urabona ngaho mwebwe muvuga amakuru hari n'abataruvuga neza nk'uko babivuze yego kuko ntibagwitaho urabona ngaho muri faculté de lettre bavuga ngo les ngo za africaine mm. urumva le langue africaine nta langue littérature eh, zimwe twovuga zishimikiye ku kirundi gusa mm. rero ubwo rurimi nk'uko tuca tubibona ni ururimi ruca rutera rutembagara rwibagirwa ugasanga nko mu myaka mirongo itanu izoza urwo rurimi ruzora ruvugwa n'abantu bari kurushi kandi ari mm. kandi ukaba neza yuko ururimi n'akaranga ingufu zose kugira ngo ururimi abantu bose b'abarundi bahari baruvuge kandi barunoze haba mu bumenyi haba no mu mivugire yarwo kuko ahandi mm. hoho rurahera mm. ururimi rurahera twarabibonye hari indimi zicika zikava akaba ari izindi zivuka bumvikane mugabo bakaba bafite n'izindi ndimi nyinshi nitwo birabana kure aho muri kongo kongo mhm. ngaho kongo eh, y'abakongo brazzaville cyangwa y'abakongo mm. kinshasa zose kongo kinshasa hari indimi zirenga hafi gushika hafi amajana atatu mhm. bavuga ko ari amajana abiri na mirongo itandatu na zine urumva rero abo bantu hariho n'abantu ibinyamakuru rwobahuza nicyo gituma baca bafata n'igifaransa kandi urabona abakoroni barondera ururimi rwabo bumva akariko bumvisha n'abo bayoboka mhm. nivyo vyaborohera gutwara none nivyo twoguma turi inyuma yabyo mhm. ivyo ntivyohinduka mhm. eh, tugasubira kwikukira koko tukikukira mu rurimi rwacu tugasubiza mu rurimi rwacu hmm? hari ibyo nabonye hanyuma n'uwuza mbere atugendeye na perezida akavuga mu rurimi kavukire n'uwundi mukuru wese yunganiye umutegetsi wese hanyuma hakaba hakaba aba bamwe baca bahindura indimi bazize hmm. baca babihindura kugira ngo nubwo rurimi rugire agaciro aho ruri hose kuko urabona abantu barikwiye mu myaka izoza biteza gutangura nk'akarorero ni uguhagarara mu biga urazi yuko kera hakoreshwa igifaransa mu mashuri hagakoreshwa eh, mugabo mu bintu bya siyanse bagakoresha igifaransa n’abaframa mugabo urumva ubu byose bikorwa mu ndimi zabo kandi mm. n'abantu bake eh, birashoboka rero mu gihe tutagomba yuko urwo rurimi rupfa mm-hmm. kandi ikindi nacyo ni uko twebwe tutokwigisha indimi nyinshi nyinshi z'umurengera mu mashuri kandi bidakenewe kuko um, wigisha nyinshi abana bahava batabura na rumwe bafata neza urumva hajya wigisha indimi nka rumwe mu rumwe cyangwa zibiri mm-hmm. hanyuma ukanoza urw'ikirundi hmm. kuko hajya kwitwa umurundi mugabo ukabona nta nta n'akantu k'ikirundi wowe ufise uretse kuko urukoba rwo ntigwerekana ko umurundi mm. ukabura akantu k'akarundi wowe ufise biratera intuze ibyo twokwita ipfunwe mm. umenya uragayitse twaramubonye kuri televiziyo byaranze ko akivuga ikinyarwanda kandi yitwa ko ari umunyarwanda mm. byabaye ibintu abantu bose bavuga bati none none ujya we mugabo kubera ibyo yaciyemo kumbure ntama mm. ntiyaronka n'ingene abikurikirana akiri muto urumva bica bicika yuko umenga ni mu gihugu cyiwe twebwe rero kandi hari twari dufise n'imana dufise n'imana kuko ugiye kuraba mu bindi bihugu bafise indimi nyinshi twe dufise ururimi rumwe nk'inka mm. urumva rero eh, ntitwoheza ngo turugishe ayo mahirwe twaronze mhm. dufise ururimi rumwe ngo ntituruteze imbere mm. nk'abarundi mm. urabona uje imakamba uvuga ikirundi Mhm. waja mu cankuzo icyenda juru ukavuga ikirundi mhm. wajya mu kirundo ku rwego ukavuye nyabisiga ukavuga ikirundi mhm. eh? yego wumva aho hose uvuga ikirundi urumva ibyo ni karakaranga kaduhuje rwose kandi kaduha bimwe bitaga agaciro uh, mu makungu no muri twebwe nyine rero kumva yuko tuja gusamiza amahanga akaba arizo dushira imbere tukajya kuzishishitira akabizo dukoresha kubera ubumenyi tuba turonderamwo mm. numva twategereza kuronka abahinga b'abarundi bahindura ry'amajambo y'ubuhinga y'ubumenyi bwo mu ishuri y'ubuhinga cyangwa n'ayindi za kazinduzi bakabihindura bikajya mu rurimi rw'iwacu kandi birashoboka mm. kuko n'abandi niko byagenze Mhm. kandi ntibitwara amafaranga menshi ntibitwara amafaranga menshi ahubwo bisaba gusa umugambi w'inyigisho bigasaba umugambi wa leta wo kuguma akaranga nta bindi kuko kugira akazinduzi kugira umugwi w'abarimu b'inzobere kugira umugwi w'abantu bajya basorongora amajambo eh, bize gusorongora amajambo no kuhimba amajambo mashasha mm. bajya bose barabishoboye yego barabishoboye abarengwisite barabishoboye bakazana amajambo mashasha hanyuma bagashyira muri kazinduzi hama bakavyigisha mu mashuri ku buryo ijambo ijambo ry'ubuhinga arivuga mu rurimi rw'amahanga akarivuga no mu rurimi rw'ikirundi niho byohera mu nyuma rero bikazoja biravugwa no mu kirundi gusa yego e, nk'uko tubibona ngaha urabona ngaha tubyiga mu ndimi zaho tukabyigana bakavukire baho mm. ugasanga bo babimenya n'ingoga kubera ayo majambo abari mu majambo yo yo mu bumenyi bwabo mm. bwa kavukire mu rurimi rwa kavukire twebwe nawe tukabyiga nk'ururimi rugira kabiri rugira gatatu urumva eh, bica bikugora nanone hajya twe tuvuga yuko duciye ubwenge mm. urazi kwiga mu rurimi eh, atari urwo wavukanye atari eh, ururimi rw'ababyeyi ugasanga uri kugwiga bushyashya ugaca wiga n'izo nyigisho zitangwa muri urwo rurimi bushasha urumva ushobora wiga ibintu bingahe bushasha muri hmm. rimwe